Alloh ulug'iyat sifati, banda ubudiyat sifati. Qul, qul hojasini, buyrug'ini qiladi. Undan mukofot olishni ujid qilmaydi. Dunyoning qullari shunday birodarlar. Qul masalan o'zining hojat sayyidini buyrug'ini, buyrug'ini o'ylamasdan, fikrlamasdan qiladi. Undan bir mukofotni umid qilmaydi. Mukofotni umid qilmasdan qul o'zini buyruqni bajarayotgan bo'lib qoladi. Uning hikmati haqida ham bosh yuritmaydi, yurgizmaydi. Fikr yurgizmaydi. Hojam buyurdi, qildim deydi. mukofotni talab ham qilmaydi demak inson ham alloh subhanahu va taoloning quli olloh uning hojasi haqiqiy hojasi olloh tarafidan bo'lgan buyruqni ollohni buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqlik kerak va ollohni buyrug'ini bajarayotgan bo'lganda keyin ixlos vujudga keladi buyurgandek bajarishlik bilan kitobi sunnatga muvofiq bo'ladi ana alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan fazlan uni mukofotlaydi uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan ixlos bilan birodarlar ana bu ixlos butun amallarning asosi dinning negizi va mag'zidir agar ixlos sifati topilmasa bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoni o'zida qoladi